clube. É nó, é, é nó, é nós. Aê, aê. A droga do amor, caralho. O butis, o butis, nós deixa pros buchicheiros. Nós só quer o dinheiro. E aí, fiote? Traz a balada preta, a, aquela que tem o desenho da caveira. Traz a balada preta, aquela que tem o desenho da caveira. Que ela vai sentar pra, pra tropa a noite inteira. Que ela vai transar. Com a tropa a noite inteira que ela vai mamar. A tropa a noite inteira. Dá um corte na água, novinha safada. Senta loucona de. Senta loucona de. Senta loucona de bala da corte na água, novinha safada. Senta loucona de bala da corte na água, novinha safada. Sua filha da puta, sua filha da puta. Te levar às alturas, te levar às alturas. Ufa, ufa toma bala, sente chu, sente chu, sente chu. Ufa, ufa, toma bala, sente chu. Ufa, ufa, toma bala, sente chu. Sem pause, sem água, sem pause, sem água. Vem tarada, vem tarada, louca de, uh, louca de, ah. louca de bala. Vem tarada, ah. vem tarada, louca de bala, vem tarada. louca de bala, maluca tá de bala, louca de bala, maluca tá de bala. Oi, toma, toma, toma madeirada. Oi, toma, toma, toma madeirada. Bala, bala, puta porra. Bala, bala, puta porra. Se eu bancar orbital, você dá, você me chupa. Se eu bancar orbital, você dá, você me bala, bala, puta, puta, porra, bala, bala, puta, porra. Se eu bancar orbital, você dá, você me chupa. Aô, e aí, tudo bem, filho? <laughs> tipo babazinho. <laughs> e aí, fiote? E aí, fiote? Acesse www.youtube.com Kelvin Lopes. É o bicho.